Draga moja braćo, poštovane i ciljine sestre, dijela srca, srčani i badeti imaju veliku važnost u životu vjernika, kao što imaju i veliki položaj u našoj lijepoj vjeri islamu. Dobro nam je poznato da je srce vladar svih naših ostalih organa ispravnost cijelog tijela, odnosno dijela koja čine drugi ti naši organi vezana je za ispravnost ovog našeg i tekako bitnog organa i obratno, pokvarenost cijelog tijela vezana je za pokvarenost srca.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 Zar to nije srce? I Allah subhanahu wa ta'ala o važnosti, ispravnosti i čistoće srca prejasno nam govori u svojoj plemintoj knjizi koliko će nam dakle to biti bitno sutra na sudnjem danu kada kaže Jalla Jalaluhu يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Toga dana, sudnjeg dana, neće vrijediti imeci, neće vrijediti potomstvo, vrijedit će jedino čisto srce s kojim dođete pred Allaha subhana, subhanahu wa ta'ala. Pa jedno od bitnih dijela srca, srčanih ibadeta jeste i samo obračun. Jeste obračun svoga srca ili obračun svoje duše. Kako se to kaže, jeli el muhaseba. Dobro nam je poznato da je duša po svojoj prirodi sklona zlu i prelaženju svake granice u tom zlu. Natapaju je strasti, natapaju je mnoge bolesti. I opasnost duše je ogromna. Posljedica, ako se čovjek prepusti svojoj duši, posljedice će biti pogubne. Zbog toga je i kako potrebno zauzdati svoju dušu uzdama bogobojaznosti i usmjeriti je ka pokornosti, a složit ćemo se da to nije moguće, nikako nije moguće osim sa stalnom kontrolom, sa stalnim obračunom svoje duše. Pa ono što nam ukazuje na važnost obračuna naše duše, kolika je ta važnost, to se najbolje ogleda kroz sljedeće tačke. Samo obračun je put do ustrajnosti srca i čišćenja duše. Srce se ne može osnažiti, ne može se duša očistiti osim nakon obračuna. I vidjet ćemo naše ispravne generacije šta su govorile o tome. Također samo obračun je dokaz tvoje dobrote, dokaz tvoga imana, dokaz tvoga straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što onaj koji se ne boji Allaha subhanahu wa ta'ala, njega ništa, ama baš ništa ne postiče da zastane, kod svoje duše da je obračunava, da uoči njene manjkavosti i da posegne za njenim popravkom. Također obračunavanje, obračunavanje duše put je do pokajanja, jer kada vjernik nakon obračuna svoje duše uvidi manjkavosti, uvidi propuste u pokornosti, uvidi svoj nemar, svoj gaflet, zasigurno će, zasigurno će požuriti da se pokaje za sve te propuste manjkavosti i nemarnosti. Pojedini islamski učinjaci definisali su samo obračun ili obračun duše na sljedeći način. Pa jedan od njih, El Mavardi, kaže samo obračun jeste da se čovjek preispita noću o onome što je radio danju, pa ako ta dijela koja je radio danju, on vidi da su bila dobra, onda će nastaviti sa tim dobrim dijelima, dok ukoliko primijeti da su ona bila jeli loša, pokušat će ih zamijeniti boljim i prestati svakako s njima u budućnosti. Veliki islamski autoritet Ibn Qajm alaih rahmetullah kaže obračun duše je spoznaja i razgraničavanje koja prava ima čovjek i koje on ima obaveze prema drugima, odnosno drugi ljudi koja prava imaju kod njega. Pa ono što je od njegovih prava kod drugih ljudi, on će to prihvatiti, ali isto tako, ali isto tako ispuniti ono što pripada drugima kod njega. Kaže Ibn Kajim to je prelijepe riječi i moramo ih se sjećati non stop, jer se takav čovjek, svi mi, nalazimo se na putovanju s kojeg nema povratka. Svako jutro kada osvanemo, svako jutro kada osvanemo, trebamo da vidimo koja mi imamo prava i koja prava imaju drugi kod nas. I nastojati da ta prava svoja ostvarimo i svoje obaveze prema drugima ostvarimo, jer se nalazimo na putovanju s kojeg nema povratka. Ovaj dan koji je prošao, koji za nas nikada se više neće vratiti, pa obračunavajmo se koliko smo danas prava ispunili, koliko smo ih propustili i izostavili. Također Ibn Qajma alaih rahmetullah je rekao, obračun duše je da čovjek prvo pogleda u Allahov pravo. Najbitnije da pogleda u Allahov pravo kod njega, a zatim da pogleda da li ga je ispunio kako treba. Na propisanost samo obračuna, je li to samo poželjno, lijepo ili je čak obaveza, vidjet ćemo. Na propisanost samo obračuna ukazuje Allahova knjiga Kur'an i Kerim i hadis Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Brojni su kur'anski ajeti i hadisi Allahova poslanika alihi salatu wasalam koji direktno ili indirektno ukazuju na obaveznost samoobračuna. obračuna. Pa dobro vam je poznato 18. ajet sura Al-Hashr u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala ba'da audhu billahi mine shaitani rajim kaže ja ejuha alladina amanu taku allaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li gad o vjernici bojte se Allaha i neka svaka duša pogleda neka sve jedan insan pogleda šta je za sutra pripremio bojmo se Allaha subhanahu wa ta'ala istinski onako kako treba i neka sve jedan od nas pogleda pogleda šta je za sutra pripremio od dijela. Od dobrih dijela ima li jedno dijelo na koje se on može oslonuti? Da će sutra, ako Bog, da tim dijelom zadobiti Allahu subhanahu wa ta'la milost, a zatim uđi u džennet. Neka pogleda svoja loša dijela. Ima li dijela koja ga mogu i tekako lahko strovaliti u džennet? Također Allah subhanahu wa ta'ala u vama dobro poznatoj suri, suri Al-Kahf, spomnije slučaj nevjernika sutra kada se podijele knjige naših dijela i kada svi mi dobijemo knjigu naših dijela, pa kada otvorimo i počnemo listati i čitati, probirati, posmatrati svoja zapisana dijela u toj knjizi, nevjernici kada otvore svoju knjigu reći će ja ovo i letena, mali hadel kitab, la ju gadiru sa gireten, vala kebireten illa ahsaha. Kakva li je ovo knjiga? Teško li se nama? Kakva je ovo knjiga? Ni malo, ni veliko, ništa nije izostavila, već je sve pobrojala sve je pobrojala. Pa obračunavajmo se. S kakvim smo dijelima danas završili ovaj dan? Sva naša dijela, i mala i velika, dobro znajmo da će biti zapisana u našoj knjizi kada nam sutra bude data na sudnjem danu.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 Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u zadnjem ajtu sure An-Nebe ili sure Amme, kako je to nam poznatije, Inna anzarnakum azaben qariba, jaume janzurul mar'u ma kad demet jedah, wa yakulu l-kafiru ja lejteni kuntu turabah mi vas doista na skoru, blisku patnju upozoravamo. Onoga dana kada će čovjek dijela koja je uradio pred sobom naći i kada će nevjernik reći kamo sreće da sam prašina bio. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Isra također وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا Iqra kitabeke kefa bi nefsike lijelma alike hasiba. I svakom čovjeku mi ćemo ono što je uradio o njegov vrat privezati. Sva njegova djela doći će s njim. Na sudnjem danu mi ćemo njemu knjigu otvoriti, otvorenu pokazati i reći čitaj knjigu. Iqra kitabek. Čitaj knjigu svoju, dosta ti je to što ćeš danas svoj račun polagati. Pa dobro se prisjetimo svih ovih, a i brojnih drugih kuranskih ajeta koji govore o sličnim detaljima, o sličnim detaljima. Što se tiče hadisa Allahog poslanika alihi salatu wasalam koji nas postiču na samo obračun, brojni su. Pa tako obilježi imam termizi alihi rahmetullah da je Allahog poslanika alihi salatu wasalam rekao La tezul kadama abdin jevmel qijameti hatta yus'al an umurihi fima afna. وعن علمه فيما فعل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبله neće se pomjeriti stopala jednog čovjeka na sudnjem danu. Ni jednog od nas sutra na sudnjem danu neće se pomjeriti naša stopala. Sve dok ne bude upitan o svome životu, kako ga je proveo.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 Mi smo zadnji narod, zadnji narod na Dunjaluku, ali ćemo biti prvi narod sutra na Ahiretu kome će se obračunavati pa se pripremimo mi prvi, sutra ćemo biti oni kojima će se sviditi obračun, pa se pripremimo za taj obračun, onaj koji se bude danas obračunavao, sutra će ako Bog da lakše podnijeti svoj obračun. Pa također, na naš samo obračun, obračun naših duša postiču nas i riječi i postupci ashaba i prvih generacija i molio bih sve prisutne i one do kojih dospio ove riječi da ne slušamo samo ove šerijatske tekstove i provedemo vrijeme, već da se zamislimo i razmišljamo prije svega o Allahim subhanahu wa ta'ala riječima, zatim riječima Allahog poslanika alihi salatu wasalam, a zatim riječima naših prvih zlatnih generacija putem koji smo uz Allahu subhanahu wa ta'ala milost i dozvolu naj, najbolji način razumjeli Kur'an i sunnet.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 Allah subhanahu wa ta'ala je zapisao da oni koji dođu, koji presele, da se više ne vraćaju na dunjaluk. Imam Ahmed spominje da je Omer ibn Khattab radi Allahu ta'ala rekao, obračunavajte svoje duše prije nego li vam bude obračunavano. Obračunavajmo danas se, prije nego što sutra dođemo, kod Allaha subhanahu wa ta'ala pa nam on bude obračunavao. Vagajte svoja dijela prije nego li vam ona budu vagana. U istinu sutra će vam obračun biti lakši ukoliko danas budete obračunavali svoje duše i pripremite se za veliko izlaganje svojih dijela na dan kada ćete svi biti izloženi i toga dana ništa vam neće biti skriveno, kaže Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala. Također spomni imam Ahmed u svome musnedu od Hasana al-Basri, alihi rahmetullah, da je rekao, nećeš sresti vjernika, nećeš sresti mu'mina, vjernika, a da se on ne obračunava sa svojom dušom. Da je ne pita šta si od dijela htjela da uradiš, šta, šta si htjela da jedeš, šta si htjela da piješ, dok nevjernik, grešnik, razvratnik korača naprijed, ide naprijed, ne obračunavajući se sa svojom dušom, čuva svoj imetak, žao mu je svoga imetka dok vrlo lahko upropaštava svoju vjeru. Ibn Abi Mulejke alaihi rahmatullah je rekao zapamtio sam 30 ashaba, ashabi koji su najbolji ljudi nakon vjerovjesnika i nakon najboljeg vjerovjesnika Muhammeda alaihi salacom, zatim ostalih vjerovjesnika najbolji su ashabi. Ashabi Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salacom, to su najbolji ljudi nakon svih vjerovjesnika i poslanika. Kaže Ibn Abi Mulejke zapamtio sam 30 ashaba, koji su se bojali za sebe licemjerstva, nifak. Allahu akbar. Ashabi koji su živjeli sa Allahim poslanikom alihi salacom, gledali u njegovo plemento lice, slušali ga, bojali su se za sebe licemjerstva. Šta je s nama? Enes ibn Malik radijallahu talan pripovijeda <clears throat> da je jedne prilike išao sa Omerom ibn Khattabom radijallahu talan, drugim halifom, vođom pravovjernika, pa se razdvojio, Omer ibn Khattab je otišao u svoju bašću, u svoj bostan, jeli bašću koja je bila ograđena visokim zidinama, a Enes ibn Malik zastao je pored njegovih ulaznih vrata, pa je čuo Omera kako unutar svoje bašće govori, Omer ibn Khattab, emirul mu'minin, vođa pravovjernih, uf, uf, tako mi Allaha Omere, ili ćeš se bojati Allaha Omere, ili će te Allah kazniti. Omer ibn Khattab bio halif. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an i Kerimu potvrdio mnogobrojne njegove stavove. Međutim, Omer se nije zanio time. Nije se zanio ovom posebnom počasti da bude emirul mu'minin, halifa Allahov poslanika, alihi salatu wasalam. Već je rekao, Omer, tako mi Allaha, ili ćeš se bojati Allaha, ili će te Allah Omer kazniti. Ebu Bek radijallahu talan dugo je plakao i znao govoriti, A znate dobro ko je bio Ebu Bekr, prvi halifa. As-Siddiq, za kojeg Allahu poslanik alaihi salatu wasalam je rekao da svi drugi su se dvoumili u prihvatanju njegove poslanice dok Ebu Bekr radijallahu tala nimalo. Poznat vam je dobro hadis kod imama Ahmeda u njegovom musnedu za kojeg valorizatori imamo ili Ahmedovog musneda kažu da je vjerodostojan, da je sahih. Kada bi se na jedan tas vage stavio iman Ebu Bekra, Na jedan tas vage kada bi se stavio iman Ebu Bekra radijallahu ta'ala, a na drugi tas vage stavio se iman cijelog ummeta Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Na drugi tas vage. Prevagnuo bi iman sa, tas, sa imanom Ebu Bekra radijallahu ta'ala. Nemojte zaboraviti da tamo na drugom tasu vage je iman Omera i Osmana i Alije i sada Ibn Abi Waqasa i Abdurrahmana Ibn Aufa i svi drugih velike ashaba prevagnuo bi tas sa imanom Ebu Bekra radijallahu talan. Međutim, Ebu Bekr radijallahu talan obračunavao se sa svojom dušom, zastajao kod sebe i govorio počesto, želim i poželim često da budem stablo voćke s kojeg ljudi i ptice jedu plodove, koje se na kraju posjeće i potroši. Allahu akbar. Šta je s nam? Danas imamo muslimana koji misle da su već ušli u džennet samo je kažu, i to sam svojim ušima čuo, samo je kažu pitanje deređa u džennetu. La ilaha illallah. Ebu Vek radijallahu talan kaže, poželim da sam stablo voćke s kojeg ljudi jedu plodove kao i ptice i koje se na kraju posjeće. Ome radijallahu talan, dobro vam je poznat, kada je bio na sabah namazu zboden od nevjernika, pa je odnešen i nakon što je klanjao sabah namaz u ranama, u krvi. Ibn Abbas radijallahu talanhuma vidio je da je kraj Omerov, da se približila smrt, da Omer napušta Dunjaluk. Pa mu je prišao i počeo da ga bodri, da ga hvali. Rekao mu Allah ti je dao da si predvodio muslimane, o vođo pravovjednih. Osvojio si mnoge zemlje šireći Allahov vjeru. Pa je Omer radijallahu talan zaustavio ga i rekao volio bih da se spasim makar prošao i bez nagrade volio bih samo da se spasim, makar i ne bio nagrađen ni za što što spominješ o Ibn Abbas. Također se prenosi da je Omer radijallahu talan govorio Huzeifi, dobro vam je poznato, Huzeife radijallahu talan je bio čuvar tajne Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wasalam povjerio mu je imena licemjera munafika Medine. Pa bi ga Omer zaustavljao i pitao O Huzeife, tako ti Allaha ima li mene među njima? O Huzeife, tako ti Allaha ima li mene među njima? Jednog dana Omera ibn al Khattaba radijallahu talan prošla je ikindija namaz u džematu. Prošla ga je ikindija namaz u džematu. Ne potpuno da je prošlo ikindijsko vrijeme kao što brojni muslimanima danas prolazi. Prošla ga je ikindija namaz u džematu sa ostalim muslimanima pa je dao u sadaku zemlju vrijednu dvije stotine hiljada dirhema. Samo zbog toga što ga je prošla i kindija namaz u džematu. Dao je zemlju vrijednu dvije stotine hiljada dirhema, dvije stotine hiljada srebrenjaka. Njegovog sina, Abdullaha ibn Omer, radijallahu anhuma, prošla je jacija namaz u džematu, pa je cijelu noć proveo u noćnom namazu. Jedno veče okasnio je Abdullah s akšam namazom, ali ne toliko da je prošlo cijelo akšamsko vrijeme, pa je oslobodio Abdullah dva roba zbog toga. Nije odmah na početku akšamskog vremena, nije klanjao akšam namaz, već je malo odgodio iz opravdanog razloga, međutim, oslobodio je dva roba zbog toga. Ibn Ebir Rabija jedno jutro je zakasnio u mesđid, pa nije uspio klanjati dva rekata sabahski sunneta. Ušao je i zatekao mu ezina kako uči i kamet za sabahski fard, pa nakon sabaskog farza vratio se i oslobodio jednog groba zbog toga što nije uspio klanjati dva rekata sabaski sunnit. Omer Osman radijallahu talan često bi stajao pored kabura i plakao toliko da bi mu se brada natopila suzama, pa bi govorio kada bih bio između dženneta i džehennema i ne bih znao hoću li u džennet ili džehennem, poželio bih da tu budem pretvoren u prašinu, da postanem prašina. Hasan al-Basri alihi rahmetullah je rekao neprestano će čovjek biti na dobru sve dok bude savjetovao svoju dušu. Hoćete li da budete na dobru? Savjetujte svoju dušu. Obračunavajte svoju dušu. Neprestano će čovjek biti na dobru sve dok bude savjetovao svoju dušu i dok mu njen obračun, obračun njegove duše bude najveća briga. Slušajte ovo. Prenosi se od Mutarrifa ibn Abdillah alihi rahmetullah da je rekao doista ja noću legnem u postelju, kao što i mi svaku večer to činimo, je li tako? Doista ja noću legnem u postelju. Međutim, velika je razlika između nas i njega. Pa razmišljam o kuranskim ajetima koji govore o stanovnicima dženneta i stanovnicima džehennema. Kako je naše stanje kad legnemo u postelju? pa razmišljamo o kuranskim ajetima koji govore o stanovnicima dženneta i stanovnicima džehennema. I upoređujem svoja dijela sa dijelima stanovnika dženneta. Pa zaključim da su njihova dijela ogromna. Vidim Allahove subhanahu wa ta'ala riječi kanu qalilem mine lejlima jehđaun. Noću su malo spavali. Jebitune li rabbihim suđeden va qijama. Noći su provodili pred svojim gospodarem na seđdi i qijamu vidim Allahove riječi emmen huve qanitun ana al lejli sađiden va qaima ili onaj koji noć skrušeno provodi na seđdi qijamu pa ne vidim se među njima kaže mu Tarif ibn Abdillah ne vidim sebe među njima zatim svoju dušu izložim kuranskom ajetu ma selekekum fi sekar šta vas je dovelo u sekar šta vas je dovelo u džahennem pa vidim nevjernički narod Alhamdulillah, nisam od njih. Zatim svoju dušu izložim kuranskom ajetu wa akharun i'tarafu bi dhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhar sayyi'a. I drugi koji su priznali svoje grijehe i koji su svoja dobra djela izmiješali s lošima, kaže mu Tarif ibn Abdillah, pa se bojim da smo ja i vi, braćo moja, od ovih. Amr ibn Qais al melaj je rekao, pozabaviš li se sa svojom dušom, ostavit ćeš ljude. Dočim pozabaviš li se ljudima, pozabaviš li se njihovim mahanama, zapustit ćeš zasigurno svoju dušu. Pa ti pogledaj šta ti je preče sutra. Šta će ti biti sutra preče kod Allaha subhanahu wa ta'ala? Tvoja čista duša ili tvoje vrijeme koje si proveo istraživajući i tragajući za mahanama drugih? Yunus ibn Ubejd rekao je za sebe, iako je bio veliki učenjak, rekao je za sebe, Allah najbolje zna ciljao je nas. Allah najbolje zna ciljao je nas i nama slične. Rekao je, šta je sa mnom? Šta je sa mnom? Izgubim kokošku. Izgubim kokošku. Nestane mi kokoške, Na naveće nisu sve na broju, pa se uznemirim. Tragam da je nađem, uznemirim se. Dočim prođe me namaz u džematu, a ja nikakve promjene u duši ne osjetim kao da gleda naše stanje i govori o našem stanju. Izgubimo nešto malo od dunjaluka, dirhem, dinar, marku, euro, uznemirimo se. To čim prolaze nas i prolaze namazi u džematu, mnogobrojne prolaze potpuno namazi, nikakve promjene u njihovom životu se ne primijeti. Prenosi se da su poznatog učenjaka, Sufjana Thauri, alihi rahmetullah, na samrti posjetili dvojica također velikih učenjaka, Ebu Lešheb i Hamad ibn Seleme, pa mu je Hamad rekao, zar nije došao trenutak, o Sufjane, da si siguran od onoga od čega si strahovao i da ideš kao onome čemu se cijeli život nadao. Strahovao si od džehennema, zar nije došao trenutak da si sada siguran od džehennemske vatre, a da ako Bog da ulaziš u džehennem, u, u, ulaziš u džennet kojim si se cijeli život nadao. A Sufjane Thauri, alihi rahmatullahi, bio imam Hafiz Hadisa. Dobro vam je poznato koji je bio Sufjan Eteuri. Pa je rekao Sufjan, čovječe, zar smatraš da će se ljudi poput mene sačuvati vatre? Zar smatraš da će se ljudi poput mene spasti džehennemske vatre? Fudail ibn Jad jedne prilike uzeo za ruku drugog Sufjana, Sufjana ibn Jejnu, također iz generacije Tabina, velikog učenjaka, pa mu je rekao, ako misliš da je na zemlji ostalo još ljudi, koji su gorji od mene i tebe, onda se varaš. Ako misliš da na zemlji ima gori ljudi od mene i tebe, onda je ružno to što misliš. Onda se varaš. La ilaha illallah. Šta bismo mi rekli? Majmun ibn Mihran je govorio čovjek neće biti istinski bogobojazan sve dok prilikom samo obračuna obračune svoje duše prema sebi ne bude sumnjičav više nego prema svome ortaku u poslu. Ebu Hazim Seleme ibn Dinar je rekao, razmisli onome što bi, vel, što bi volio od dobrih dijela da nađeš sutra pri sebi na ahiretu, pa požuri da ga, da u tih dobrih dijela još danas činiš, da činiš ta dobra dijela još danas. I razmisli onome što bi prezirao da sutra od loših dijela bude uz tebe na ahiretu, pa ih ostavi još danas, ostavi se tih loših dijela još danas. Hamid al-Lafaf je rekao, čuo sam Hatima el Asamma kako kaže obračunavaj se sa svojom dušom u tri situacije, u tri stanja. Kada činiš neko dijelo, kada se nalaziš u nekakvom postupku, činiš neko dijelo, prisjeti se, budi svjestan da te Allah vidi, da te Allah gleda. Kada govoriš neku riječ, izgovoriš neku riječ, Budi svjestan da te Allah čuje. Allah čuje tvoje riječi.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 Nakon toga rekao sam svoju duši, a moja duša sve to posmatrala, jer su ovo bili veliki učenjaci, veliki vjernici. Rekao sam svojoj duši koja je sve to posmatrala, o dušo moja, izaberi, šta želiš od ovoga dvoga? pa mi je rekla, želim da se vratim na Dunjaluk i da činim dobra djela. Pa sam joj rekao, ti si u onome što želiš, ti si još uvijek na Dunjaluku, pa i čini, i čini dobra djela. Dragi brate muslimano i sestro muslimanko, treba znati da postoje dvije vrste samo obračuna. Postoji općeniti samo obračun i posebni. Što se tiče općenitog samo obračuna, on ničim nije ograničen. Događa se svakodnevno nema posebnog vremena, pa tako vjernik ujutro oporučuje i zadaje svojoj duši kakva dobra djela tokom dana treba da čini. Zabranjuje, zabranjuje joj loša djela. Kaže joj danas treba da čini što i to, danas treba da ostavi što i to. Zatim na večer, kada završi se taj dan, preispituje se i gleda šta je učinio dobrih dijela i kojih loših dijela se klonuo. Pa zamislimo samo sebe, Zamislimo samo sebe, a vallahi ladim takvi smo. Skoro pa smo takvi. Zamislimo samo sebe da smo umrli.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 Šta bismo sve od dobrih dijela učinili u tome danu? Zamislimo samo. Možda bismo u tom jednom danu učinili ono što nismo za svog životnog vijeka nikada učinili. A za, razmislimo i zaključimo da je naše stanje doista tako. Niko od nas ne zna kada će mu smrt doći. Možda je ovo naš zadnji dan na Dunjaluku, zadnje veče koje ćemo provesti na Dunjaluku kraj svojih. Pa zašto svoje vrijeme ne ispunimo dobrim dijelima? Posebni samo obračun ograničen je na posebno vrijeme ili posebno posebno stanje, pa se može podijeliti taj posebni samo obračun na četiri vrste. Prva vrsta jeste obračunavanje duše prije dijela, prije dijela. Kada hoćemo da činimo neko dijelo, Kada vjernik, vjernica odluče da učine neko djelo, treba da zastanu i da se preispitaju. Je li to djelo radi Allaha subhanahu wa ta'ala pa da ga čine ili je radi ljudi pa da se ostave toga djela? Je li to djelo na takav način činio Allaho poslanika alihi salatu wasalam pa da ga slijede ili ako nije činio da se ostave takvog djela da ga ne izmišljaju od sebe? Da li može sam učiniti to dijelo ili mu je potrebna pomoć?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 Stoga je Hasan al-Basri alihi rahmetullahi rekao Allah se smilovao čovjeku koji zastane kod svoje želje. Želi nešto da uradi pa zastane ukoliko ta njegova želja bude radi Allaha djelle djelaluh onda i nastavi sa svojom željom da isprovede u dijelo, a ako bude radi nekoga drugog, ostavi je. Druga vrsta posebnog obračuna jeste obračunavanje duše nakon učinjenog dijela. Prva vrsta je bila prije činjenja dijela, dok ova druga vrsta nakon učinjenog dijela. I ova vrsta obračuna može se također podijeliti na neke podvrste. Pa od njih su obračunavanje duše zbog manjkavosti i nemara u pokornosti. Pa kada učinimo dijelo, učinimo dijelo, onda se obračunavamo i vidimo jesmo li bili manjkavi u iskrenosti, jesmo li bili manjkavi u slijedjenju Allahov poslanika alihi salatu wasalam, jesmo li bili manjkavi danas u propisanom dnevnom zikru, jesmo li proučili jutarnji večernji zikr, jesmo li bili prisutni u tome zikru, jesmo li učili zikrove nakon obaveznih namaza, koliko smo bili prisutni ili odsutni, nemarni, koliko smo danas učili Kur'an, jesmo dakle proučili onaj vird, određeni vird iz Kur'ana, dio Kur'ana, ili smo dakle bili nemarni prema tome, jesmo li bili nemarni prema namazu u džematu i slično. Zatim obračunavanje duše za dijela koja je preče bilo ostaviti nego uraditi. Mi smo možda učinili dijelo koje je bilo preće ostaviti nego ga uraditi sada. Poput, zna se često desiti, da čovjek požuri sa dijelom, pa ne očisti dobro svoj nijet, pa uradi dijelo iz strasti i prohtjeva. Uradi dijelo radi udovoljavanja svojoj duši, iz umišljenosti. Također uradi neko dijelo koje nije jasno, koje je sumnjivo, a sve to predstavlja vrata do grijeha. Sve to dovodi na kraju do grijeha. Dobro vam je poznat Hadis Allahov poslanika alihi salatu sam koga bliži Ebu Daud, Nesa ibn Mađe i mnogi drugi, šeha Albani alihi ramtullah ga ocjenio vjerodostanim, kaže Allahov poslanika alihi salatu wasalam, innal halala bejinun, wa innal harama bejinun, wa bejnehuma umurun muštebihat. Doista sve što je halal, sve što je dozvoljeno, jasno je. I sve što je haram, sve što je zabranjeno, jasno je. A među njima ima nejasnih stvari, وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ Među njima ima nejasnih stvari koje mnogi ne poznaju. فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدْ إِسْتَبْرَيَ لِدِينِهِ وَإِرْضِهِ وَمَنْ وَقَى فِي الشُّبُهَاتِ وَقَى فِي الْحَرَامِ Ko se sačuva tih nejasnih, sumnjivih stvari, taj će sačuvati svoju vjeru i svoju čast, a ko se upusti u te nejasne, sumnjive stvari, taj će zapasti na kraju u haram, ono što je zabranjeno. Također Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao: "Da ma yaribuk ila ma la yaribuk." Ostavi ono što sumnjaš, ne čini, ne prilazi tome i čini ono u što ne sumnjaš. Čini ono u što si u što si siguran. I ovaj hadis je također Šejh Albani alejhi rahmetullah ocjenio vjerodostojnim u svojem vrijednom djelu Irwaul Qalil. Također obračunavanje duše za dozvoljena, uobičajena djela. Mubah. Da li ih je čovjek uradio radi Allaha, ili je njima ili je njima tražio ahiret ili dunjaluk. Treća vrsta samo obračuna posebnog samo obračuna jeste obračunavanje duše na kraju sedmice, mjeseca ili godine, da se vjernik obračuna je li se približio u toj sedmici, u tom mjesecu, u toj godini Allahu subhanahu wa ta'ala ili ne, je li profitirao ili bankrotirao. I četvrta vrsta posebnog samo obračuna jeste obračunavanje duše u pogodnim pogodnim vremenima i mjestima. Na primjer, u Ramazanu, koji je iza nas prije nekoliko dana napustili smo mjesec Ramazan, zatim prvih deset dana Dhul Hidžeta koji nam uskoro dolaze, zatim dan džume također, u zadnjoj trećini noći u prilici smo svake noći jeli, da to činimo, zatim u Mesjidul Haramu u Mekki kod Kaabe, u džami Allahov poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam i slično.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 Vjernik se prvo obračunava sa svojom dušom za obavezne radnje, za fardove, za strogo naređene ibadete. Pa ukoliko primijeti nedostatak, manjkavost u njima, nastojaće da te nedostatke i propuste na domjesti ispravi. Dakle, večeras, sutra na već. Preko sutra obračunavamo se za fardove. Prvo se obračunavamo za fardove, da vidimo ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da u jednom danu ispunimo, od fardova učinimo, da se preispitamo. Jesmo li ispunili, kako smo ispunili, potpuno, manjkavo, jeli. Zatim, drugo, obračunavat će se vjernik za strogo zabranjene radnje, za harame. Ono što nam je Allah subhanahu wa ta'la strogo zabranio. Pa ukoliko primijeti vjernik da je učinio nešto od strogo zabranjenih radnji, od harama, požurit sa istekvarom. Požurit sa istekvarom, sa traženjem oprosta sa iskrenom teuvom, pokajanjem i dobrim dijelima koje će, ako Bog da, pobrisati loša. Jer je rekao Allah Jalla Jalaluhu, innal hasanat yudhibne seji'at, doista dobra dijela, doista dobra djela brišu loša. Zatim treće kaže Ibn Qajm alihi rahmetullah, vjernik će se nakon fardova i harama obračunavati za nemarnost, za zaborav, za gaflet, nakon čega će vjernik požuriti svome gospodaru. Ako tokom obračuna, ako tokom obračuna uvidi da je u određenim momentima danas, tokom dana, bio nemaran prema svome gospodaru, da ga je zaboravljao, požuriće će svome gospodaru sa vikrom, sa učenjem Kur'ana i drugim ibadetima. I četvrto, kaže Ibnu Kajma alih rahmetullah, nakon, dakle, fardova obaveznih ibadeta, nakon harama, strogo zabranjenih radnji, nakon nemarnosti zaborava na Allaha subhanahu wa ta'ala, jeli požurit će vjednik da se obračuna za svoj govor, za riječi koje je kazao, za mjesta na koja je hodio svojim nogama, za ono što je doticao svojim rukama, za ono što je gledao svojim očima, za ono što je slušao svojim ušima, što je namjeravao svim tim zbog čega je to, zbog čega je to sve činio. Na ovakav način savjetuje nas Ibnul Qaim alih rahmetullah da svodimo svoj račun što je god moguće češće. Ono što će nas pomoći u našem samo obračunu obračunu naše duše, jeste i svjesnost da ako se potrudimo u obračunavanju naše duše na dunjalku, da ćemo ako Bog da, ako Bog da, biti sigurni prilikom Allahovog obračuna naših dijela sutra na ahiretu. I suprotno tome, ukoliko zapostavimo obračun svoje duše na dunjalku, budemo nemarni Prema tome, obračun na sudnjem danu bit će nam, bit će nam težak. Također ono što će nam pomoći u našem samo obračunu jeste svjesnost da je jedan od rezultata obračunavanja duše boravak i nastanjivanje inša Allahu Teala u džennetul firdevsu. U džennetul firdevsu. Jer obračun duše na dunjaluku rezultira sve boljim i boljim imanskim stanjem. Kada se vjernik obračunava, pa uvidi svoje propuste, svoje manjkavosti, svoju nemarnost, sutra čvrsto odlučuje da mu se to ne desi, pa popravlja svoju vjeru. Iz dana u dan. Čini bolja dijela. Iz dana u dan, a nastavak tih njegovih dobrih dijela jeste u džennetu, zasigurno. I obratno, onaj koji ostavi obračun svoje duše, koji se oda grijesima, neka dobro zna da je nastavak tih griha u džehennemu u džehennem. Zatim ono što će nam pomoći u našem samoobračunu jeste i upoznavanje sa našim ispravnim prethodnicima i njihovim obračunavanjem svojih duša kako smo mogli da čujemo samo nešto malo iz njihova života. Zatim druženje sa vjernicima i vjernicama visokih ambicija, visokih težnji. Zatim spoznaja suštine duše, da nas ona poziva grijehom, da nas ona poziva neposlušnosti, pa ukoliko se duša ne bude obračunavala, zasigurno će ona svoga sahibiju, zasigurno će ona svoga sahibiju odvesti u propast. Ukoliko svoju dušu ne zauzdamo bogobojaznosti i dobrim dijelima, zasigurno će ona nas je li odvesti u grijehe. Zatim ono što nam je i kako bitno i što će nam i kako mnogo pomoći u našem samoobračunu, obračunu, obračunu, naše duše jeste znanje, šerijatsko znanje. Jer putem njega vjernik razaznaje istinu od neistine, uputu od zablude, korisno od štetnog, potpuno od manjkavog, dobro od zla. Zasigurno, zasigurno onaj koji bude imao više šerijatskog znanja i njegov obračun duše bit će potpuniji i ispravniji. Jer on dobro zna, jer on dobro zna šta je Allah subhanahu wa ta'ala strogo naredio, šta je Allah subhanahu wa ta'ala strogo zabranio. Onaj koji ima više šerijatskog znanja, koji ima veće šerijatsko znanje, taj je bliže Allahu subhanahu wa ta'ala zasigurno. Taj se i češće sjeća Allahu subhanahu wa ta'ala zasigurno, pa dakle neće biti, neće biti ako Bog da mnogo i nemaran prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim moramo imati loše mišljenje o svojoj duši. Moramo imati loše mišljenje o svojoj duši. Da se ne umislimo, da ne budemo samo dopadljivi Da ne kažemo kao što kažu pojedinci danas pitanje samo da ređa u džennetu, a mi smo već učili, ušli u džennet, haša vakjela, slušajte šta kaže Omer, Omer ako se ne budeš bojao Allah, Allah će te kazniti. Ebu Bekr kaže želim da budem stablo koje se posjeđe na kraju potroši. Osman radijallahu talan bi poželio da bude prašina prije nego što se odredi hoće li u džennet ili džahennem. Ha? Stoga i mi ne smijemo imati lijepo mišljenje o svojoj duši, jer onaj koji ima lijepo mišljenje o svojoj duši, koji se dopada sam sebi, takav nikada neće uvidjeti svoje mahane, svoje propuste. Nikada. Onaj koji smatra da je zdrav, nikada neće otići doktoru. Nikada neće otići doktoru i preispitati svoje stanje. Zatim ono što će nam pomoći u našem obračunu naših duša jeste upoređivanje između Allaho i blagodati. Allaho i blagodati koje nam je Allah subhanahu wa ta'ala ukazao podario nama. Koliko je Allah subhanahu wa ta'ala samo podario nama svojih blagodati koje smo spoznali, a koliko još i onih blagodati koje nismo spoznali. Najveća blagodat imana i islama, imali draga braćo i sestre, veće blagodati od ove. Koliko smo Allahu Jalla Jalaluhu zahvali na ovoj blagodati. Koliko čuvamo ovu Allahu subhanahu wa ta'ala blagodat. Koliko smo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodati, skrivanja naših loših dijela. Koliko danas, samo u jednom danu, učinimo grijeha, učinimo loših dijela. I Allah subhanahu wa ta'la wa ja'fu an kathir. Mnoge nam oprosti. Mnoge nam oprosti. Koja je to Allah subhanahu wa ta'la blagodat prema nama? Dobro nam je poznato u prethodnim narodima, u prethodnim generacijama. Nije se moglo desiti da neko od Beno Israila učini grijeh među četiri zida sam, nikoga ne vidi od stvorenja od ljudi, pa da taj grijeh sutra ne osvane ispisan na njegovim ulaznim vratima, svi oni koji prolaze pored njegove kuće, pored njegovih ulaznih vrata, znaju koji je grijeh učinio. Tako je bilo kod Benu Israila. A pogledajte nas. I pogledajte Allaho i blagodati koji nam je Allah ukazao. Zatim, kakva je kod njih bila teuba, odnosno dokaz iskrene teube. Dokaz njihovog iskrenog pokajanja bilo je ubijstvo da se ubiju to bi bio dokaz da se iskreno pokajali za taj svoj grijeh koji su učinili koji je ispisano vratio. Dok nama Allah subhanahu wa ta'la ukazao je ogromnu blagodat da podignemo ruke u bilo kojem dijelu dana, pogotovo dakle u onim trenucima kada je Allah subhanahu wa ta'la najbliži svome robu i kada je rob najbliži svome gospodaru, da se iskreno zamolimo Allaha subhanahu wa ta'la da nam oprosti naše grijehe i Allah subhanahu wa ta'la zasigurno će se odazvati svome robu. Ha, pa uporedimo blagodati koje nam je Allah subhanahu wa ta'la podario i koliko smo Allahu subhanahu wa ta'la zahvali na, blagodat, na tim blagodatima, na kraju ćemo zaključiti, na kraju ćemo zaključiti prvi ja, a vjerujem onda i vi, da smo veliki nezahvalnici Allahu subhanahu wa ta'la i da moramo, što je god moguće češće vršiti obračun sa svojim dušama, da bolje spoznamo svoje manjkavosti, svoju nezahvalnost, prema Allahu subhanahu wa ta'ala njegovim blagodatima padamo požurimo sa zahvalnosti. I zasigurno ono što će nas pomoći u našim samoobračunu jeste upoređivanje između naših dobrih i loših dijela. Koliko li je to dobrih dijela na koja se možemo osloniti sutra na sudnjem danu, da putem njih možemo zadobiti Allahovu milost i koliko li je to loših dijela i kakvih grijeha koji bi nas i kako vrlo lahko mogli strovaliti u džahennem, pa svako od nas neka sebi zaključi i neka vidi. Rezultati samo obračuna, obračuna s našim dušama jesu sljedeći. Onaj ko se bude češće obračunavao sa svojom dušom, ne zaboravljao svoju dušu, ako Bog da postići će sreću na oba dva svijeta, i na Dunjalku i na Hiretu. Postići će iskren nijet, postići će iskren nijet, jer prilikom obračuna saznajemo jesmo li dotično dijelo uradili radi ljudi, radi glasa, da se čuje za nas, da se govori i priča o nama, ili smo dijelo uradili čisto radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ukoliko vjernik primijeti da je nijet u određenim dijelima bio neispravan, nije bio potpuno čist, tada kori svoju dušu i čvrsto odlučuje da će takva dijela činiti samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala u budućnosti, pa tako čisti nijet, postiže na takav način nijet, čist nijet u tim svojim dijelima. Zatim prilikom obračuna vjernik saznaje i spoznaje zbog čega je stvoren postaje još više ubijeđen da nije stvoren radi igre i zabave, radi jela i pića, razmnožavanja, već je stvoren da mu se naređuje od Allaha subhanahu wa ta'la da mu dolazi naredba i da se odazove toj naredbi i da mu se zabranjuje da od Allaha djela djelalu dođe zabrana i da se kloni onoga što mu je njegov gospodar iznad sedam nebesa zabranio. Zatim zasigurno ko bude obračunavao svoju dušu, sviđao račun sa svojom dušom, ustrajavaće u ibaditima. Ustrajavaće u ibaditima pa oni koji klanjaju noću dok drugi ljudi spavaju, zasigurno ustrajavaju u tome nakon obračuna svoje duše, nakon što su spoznali svoju manjkavost, nakon što su spoznali svoju nezahvalnost svome gospodaru Đele Đelel na njegovim brojnim blagodatima, nakon što su spoznali, uvidjeli svoju nemarno, svoj zaborav na svoga gospodara koji ih je obilovao tako jeli, ogromnim svojim blagodatima. Oni koji uče Kur'an, koji udjeljuju svoj metak na Allahom putu, koji često spominju, veličaju, zikre Allaha subhanahu wa ta'ala, sve to čine tek nakon obračuna sa svojim dušama i uviđanja svojih manjkavosti. Onaj koji bude sviđao obračun sa svojom dušom, udaljit će se od griha, kako velikih, tako i malih, nakon što prilikom obračuna uvidi da ih pri sebi ima mnogo, mnogo, čvrsto će odlučiti da im, da im se nikada više ne vrati. Biće skroma na dunjaluku, jer vjernik nakon obračuna uviđa prolaznost Dunjaluka za kojim njegova duša ponekad teži. Jeli, iz dana u dan osjetit će da se Ahiret približava, da je sudnji dan njegov ili svih stvorenja blizu, pa će raditi za taj Ahiret koji je vječan, a bit će skroman na Dunjaluku, radit će za njega samo onoliko koliko mu je potrebno. Biće prisutan, Allah, biće svjestan Allah i subhanahu wa ta'ala prisutnosti. Biće svjestan da ga Allah subhanahu wa ta'ala vidi na svakom mjestu, pa ukoliko i poželi da učini neko loše djelo, neki grijeh, znajući da ga Allah subhanahu wa ta'ala čuje i vidi, da zna njegovu javu i taj i ono što krije u sebi, ostavit se to lošeg djela, ostavit se lošeg razmišljanja, tu svoju svjesnost o Allahu i prisutnost, prisutnost će jačati, sve dok ne dostigne stepen ihsana, to jest da obožava Allaha kao da ga vidi, pa ako ne bude mogao tako, onda da obožava svoga gospodara znajući, da on Đalla Đalalahu zasigurno, zasigurno njega vidi. Zbog čega mi, a i mnogi drugi muslimani, počesto zapostavljamo obračun svojih duša. Postoji mnogo razloga koji utiču na to. Tu su na prvom mjestu grijesi. Svejedno, činili se veliki grijesi ili se ustrajavalo u činjenju malih grijeha. Svi ovi grijesi prije ili kasnije bivaju razlogom sljepila srca, prekrivanja srca talogom i na kraju njegova pečaćenja zatim odavanje i pretjerivanje u dozvoljenim stvarima, što postiče sve više i više na dunjaluk, a umanjuje razmišljanje o ahiretu. Pa ukoliko čovjek ne bude gledao o svoj ahiret, bude zapostavljao svoj ahiret, zasigurno će zapostaviti na kraju i obračun svoje duše. Kada bismo ahiret i sva ona stanja kroz koja ćemo sigurno, billahivo, wa wallahi wa tallahi proći, sutra na sudnjem danu, kada bismo ta stanja gledali svojim očima, stavili, stavili sebi pred oči, zasigurno češće bismo obračunavali svoje duše. Zasigurno. I onaj koji ne obračunava svoju dušu, onaj koji ne bude obračunavao svoju dušu, zasigurno neće biti ni svjestan Allahe subhanahu wa ta'la veličine, neće biti svjestan onoga čega je obavezan prema svome gospodaru. Hvalisat će se sam sobom, bit će umišljen, smatraće svoju dušu dobrom, a onaj koji smatra da je dobar, nikada neće posegnuti za ispitivanjem, provjeravanjem svoga stanja, pa zbog toga i nikada neće otkriti svoje manjkavosti, svoje bolesti i na kraju, vrlo lahko i često će zapadati u grijehe.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 Okupirali su njegovo srce, pa mu ih je na kraju teško da ostavi. Teško će činiti ibadet, ibadet će mu postati težak, jer svaki ibadet, nama je to dobro poznato, svaka pokornost traži odlučnost, traži volju, čvrstu odluku, trud, zalaganje, marljivost A sve to dolazi tek nakon obračuna duše, tek nakon što uvidimo mnogobrojna svoja loša djela i malobrojna svoja dobra djela, čvrsto odlučimo da nemamo se kod vraćati, nego naprijed. Da moramo i baditi ti Allahu Đalle Đalalu što iskrenije, što češće. Ha, međutim, jeli oni koji se ne obračunavaju, njima je i badet težak, mrzovoljno ga obavljaju i na kraju i ostavljaju. I na kraju dolazi do propasti srca na kraju dolazi do propasti srca, a ništa nam sutra na sudnjem danu neće koristiti kao što će nam koristiti naše čisto srce. Kaže Ibn Kajim, alih rahmetullah, propast srca nastupa nakon zapostavljanja obračuna duše i njenog odavanja strastima. Propast srca nastupa nakon zapostavljanja obračuna duše i njenog odavanja strastima. Pa dragi brate muslimano i sestro muslimanko, Mubarek mjesec Ramazan je za nas. Obračunajmo se sa svojim dušama. Pogledajmo u svoj ibadet koji smo činili tokom Ramazana. Kakav i koliki je bio. Onaj ko je činio brojna dobra djela u mjesecu Ramazanu, neka se zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala na tome. Neka se ne uzoholi. Neka se zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala i neka se ako Bog da raduje velikoj nagradi. Jer Allah ako Bog da neće upropastiti djela onih koji dobro postupaju. Onaj ko je činio loša djela, neka se pokaje iskreno svome gospodaru, jer Allah prima pokajanje onoga ko se pokaje, zasigurno. Obračunajmo se, pa nastavimo dalje biti Allahovi subhanahu wa ta'ala bolji robovi. Ako je mjesec Ramazan prošao, ako je mjesec Ramazan prošao i za nas je, naša dijela, dijela vjernika ne smiju proći. Naša dijela ne prestaju sve do smrti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Wa'bud rabbaka hatta je'tijeke yaqin I sve dok si živ, ti gospodara svoga obožavaj. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, Wa la tamutunna illa wa antum muslimun O vjernici, bojte se Allaha onako kako ga se treba istinski bojati i umirite samo kao Allahovi robovi. Kao muslimani, Allahovi robovi takvi umirite. Allahu poslanik alihi salatu wasalam je rekao u vjerodostornom hadisu kod imama muslima, kada umre rob, prekidaju mu se njegova djela. Tako da je za prekidanje dijela odredio samo smrt, ništa drugo. Tvoja dijela se ne smiju prekinuti sa završetkom mjeseca Ramazana, već se tvoja dijela prekidaju samo sa tvojom smrću. Pa ako je završen post, dragi brate i sestro, u mjesecu Ramazanu doista vjernik ne prekida s postom post je propisan tokom cijele godine. Allahu dželle Đalal neka je hvala na tome. Prenosi se u muslimom sahihu od Ebu Ejuba Lansarija radijallahu talan da je Allahu poslanik alihi salatu islam rekao slušajte dobro, ko isposti mjesec Ramazan, a zatim ga poprati s postom šest dana u mjesecu Ševalu, u ovom mjesecu u kojem se mi nalazimo, kao da je postio cijelu godinu. Ko isposti mjesec Ramazan, a zatim uslijedi sa šest dana posta u mjesecu ševalu, narednom mjesecu, kao da je postio čitavu godinu. Za post tri dana u svakom mjesecu, Allahov poslanik alihi salatu sam je rekao, kako bilježi ima muslim, dakle vjerodostan hadis, ko bude postio tri dana u svakom mjesecu i Ramazan do Ramazana, kao da je neprekidno postio. Dakle, opet, kao da je postio cijelu godinu. Kod imama muslima također se bilježi da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam upitan o postu dana Arefata, 9. Zulhidžata, pa je rekao briše grijehe za prethodnu i tekuću godinu. Upitan je o postu Ašure, pa je rekao briše grijehe za prethodnu godinu. Upitan je o postu ponedjeljkom, pa je rekao to je dan u kojem sam rođen i dan u kojem sam primio objavu. U sahihu imama muslima također se prenosi od Ebu Hurere radi Allahu talan da je Allahu poslanik alihi salatu sam upitan koji je post najvrijedniji nakon Ramazana, pa je rekao najbolji post nakon posta mjeseca Ramazana jeste post Allahovog mjeseca Muharrama. Dragi brate muslimano, sestro muslimanko, ako je ramazanski noćni namaz, teravih namaz i noćni namaz, ako su završeni, pa oni i dalje, oni i dalje ostaju propisani. Allahu subhanahu wa ta'ala neka je hvala. Svake noći, tokom godine, možemo klanjati noćni namaz. U sahihu imama Bukharije prenosi se od Mugire ibn Šubeta radijallahu talan da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam stajao na namazu, a on bio je Allahov poslanik, najbolje stvorenje koje je ikada hodilo ovim dunjalkom, grijesi su mu oprošteni, stajao bi toliko dugo da su mu noge oticale. Pa kada bi mu bilo rečeno zbog čega to čini i prigovoreno, odgovorio bi efela ekunu abden šekura, zar da ne budem zahvalni Allahu robu prvi trenutak, prvi moment kad se susre, susreo sa stanovnicima Medine, šta je rekao Allahov poslanik Alihi sallam? Rekao je, o ljudi, širite selam, hranite gladni, održavajte rodbinske veze i klanjajte noću dok drugi spavaju, ući ćete sigurno, mirno, spokojno u džennet. U dva sahiha kod Buharije i Muslima, od Ebu Horeire, radi Allahu talan se prenosi da je Allahov poslanik Alihi Salatu sam rekao, naš uzvišeni gospodar silazi svake noći na zemaljsko nebo, kada ostane zadnja trećina noći i govori kome doziva pa da mu se odazovem, kod mene traži pa da mu udovoljim, kod mene traži oprosta da mu oprostim. U muslimovom sahihu se bliježi da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam upitan o najboljem namazu nakon obaveznih namaza pa je rekao da je to namaz u kasnoj noći, u dubokoj noći također mimo noćnog namaza, nakon obaveznih namaza, obračunavajmo se, pa ustrajavajmo i u obavljanju sunneta prije i poslije obaveznih namaza. Nemojmo zaboraviti da je 12 rekata pritvrđenog sunneta na dnevnim namazima, 4 rekata prije podne, 2 nakon podne, 2 rekata nakon akšam namaza, 2 nakon jaci i 2 prije sabaha, a u hadisu od umu Habibe, naše majke, majke vjernika, radijallahu anha, prenosi se da je rekla čula sam Allahov poslanika alihi salacom kako kaže nema ni jednog muslimana da Allahu klanja dobrovoljno u toku dana 12 rekata mimo obaveznih namaza a da mu Allah neće izgraditi kuću u džennetu a u drugom predanju stoji ko bude klanjao 12 rekata u toku dana i noći bit će mu radi njih izgrađena kuća u džennetu i hadis je vjerodostan bilježi ga ima muslim u svome u svome sahihu. Allah subhanahu wa ta'ala je naredio, a poslanik alihi salatu wasalam podstaknuo na propisani zikr nakon pet dnevnih namaza. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ Kad namaz završite, kad završite sa namazom, Allah subhanahu wa ta'ala spominjite i stojeći, i sjedeći, i ležeći. spominjte, zikrite Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu poslanik alihi salatu sam, kao što nam je poznato, nakon predavanja selama, izgovarao bi, estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Tražimo oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala. Govorio bi, Allahumma entes salam, wa minke salam, teba rekte ja del jalali vel ikram. Allahu ti si mir i ti ga daješ, ti si blagodaran, ti si onaj koji posjeduje veličinu i plemenitost. Allahu poslanik alihi salatu sam također je rekao, ko nakon svakog namaza izgovori subhanallah 33 puta, alhamdulillah 33 puta i Allahu ekber 33 puta, to je 99 puta, a zatim stotinu u potpuni riječima la ilaha illa Allah, vahdehu, la šarike lah, lehul mulku, valahul hamdu, vohu ala kulli šein kadir, bit ćemo oprošteni grijesi, pa makar ih bilo koliko je morske pjene. Dragi brate muslimani, sestro muslimanko, znajmo da nam je najveći naš neprijatelj, naš najveći neprijatelj jeste naša duša. Naš najveći neprijatelj jeste naša duša. Stvorena je da postiče na zlo, a nama je naređeno da je čistimo, da je vodimo ka pokornosti i ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala, znajmo dobro, zapostavimo li svoju dušu, da će nas ona odvesti na stramputicu dok budemo li je savjetovali, budemo li je čistili, popravljali, ako Bog da, napustit ćemo ovaj svijet, inša Allahu ta'ala, napustit ćemo ovaj svijet kada dođe vrijeme za to, smirene, drage duše, koja će biti zadovoljna svojim gospodarem, a i on, Allah, djel, djelaluhu, zadovoljan će biti njome. Allah, subhanahu wa ta'ala, molim da ovo nekoliko riječi koje smo kazali, koje smo čuli, upiše na vagu naših dobrih dijela i da nam ih vrati onda kada nam bude kada nam budu dobra dijela najpotrebnija. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima, svima onima koje volimo radi Allaha subhanahu wa ta'ala i svima onima koji nas vole radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti svim muslimanima i muslimankama a molite ga i vi, jer je doista Allah subhanahu wa ta'la onaj koji mnogo prašta, koji voli opraštanje, pa ga molimo da nam svima oprosti. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu mala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.